Evangelija pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą – kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elsbietą iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų – nes Elsbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam įžengti į viešpatie šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkimo valandą laukia meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas, stovintis smilkalų aukuro dešinėje – Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgastis pagavo jį. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas, tavo žmona Elsbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi jaunu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise. Jis negers vyno ir jokių svaigalų, Iš pat motinos iščių jis bus kupinas šventosios dvasios. Ir daugybė Izraelio sūnų atversi viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasia ir galybė jis žengs pirmą viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirenktų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui. Kaip aš tai patirsiu? Ašgi jau senis ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė. Aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti kitos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie įsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventovėje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti, ir jie suprato, kad jis turėjo šventovėje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienoms pasibaigus, jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elsbieta tapo neščia ir penkis mėnesius slėpėsi, sakydama, tai viešpats man davė. Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, Pas mergelę sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotojai, viešpat su tavimi. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, ir jo karaliavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elsbieta pradėjo sūnų senatvėje Ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, Štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Tomis dienomis Marija, susiruošusi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elsbietą. Vos tik Elsbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elsbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo. Mano siela šlovina viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiunus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Marija prabuvo pas Elsbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Elsbietai Atėjo metas gimdyti ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai viešpats, džiaugiasi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zachariju. Motina pasipriešino. O ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė. Jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė Ir po visą judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko. Jį tikrai globojo viešpaties ranka. Kūdikio tėvas Zacharijas tapo kupina šventosios dvasios ir ėmė pranašauti. Šlovė viešpačiui Izraelio dievui kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą, savo tarno Dovido namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. To jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atmena savo šventąją sandorą, priesaiką duotą mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums, išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą šventumu ir teisumu jo akise. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės išganimą pažinti per nuodėmių atleidimą. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties uksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. O kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dikumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.